طيب نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ففي الدرس الماضي أخذنا بابا كاملا أي باب كان تفتكر يا باب من الحجر آه، والشجرة ونحو ذلك قول من الشرك وقصد الشرك لماذا هو من الشرك التبرك تطلب هذا من من الله ايوه و هذا خاص بالله ايوه ما جعل الله سببا طيب سك الله ما في fait الاسباب asbab et l'asbab منها اولا القران والعمل به والعلم والعمل به وقبل هذا السنه استقامه تمام ثم ذكرت اشياء في في السنه التي آه، تجعل البركه فيما تاكل ما تشرب ما تقول وغير ذلك البركه طيب ذكر الله la baraka pour la trouver il faut suivre les causes d'accord suivre les causes et ce qui est arbre قبر احجار وغير ذلك ليس فيه اي بركه إلا بدليل حتى الحجر الأسود ما دليل في شيء من البركة الله أعلم Est-ce de l'embrasser Il a salué, mais cause de baraka, ça, je sais, j'ai pas de dalil en tête. قال له لا ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك voilà dit mais ça veut dire qu'il y a une baraka dedans c'est une sunna de le faire non la base tout ce qui est sunna apporte une baraka mais هل الحجر الاسود بذاته شيء انا ما اعرف دليل انا هذا juste connais que tu l'embrasses ou tu la salues de loin هذا لمن استطاع طيب آه ما اصل اللات اللات تخفيف الاسم اله اي مشتق من الاله نعم رجل صالح ما في والعزى <coughs> يعني الإلات من عزيز لا عزى ليس يا أخي من عزيز من اسم العزيز أنت قلت اللات لا الإيلات إيلات يعني اللات ايش هو؟ اعيد اعيد يعني أه. يعني عزة ايوه اسمه الهلات من اسم العزيز ايش علات؟ الهاد الحاد ايوه ايوه الحاد طيب على من الالحاد نعم طيب و المناه مأخوذ من المنان المنان وما معنى قسمة ديزة دائرة يعني Pourquoi s'associent les, les, les, garçons et ils laissent les, les femmes. Ils font Allah ce qu'ils n'aimeraient pas pour eux-mêmes. ما معنى في حديث أبي واقد الليثي حدثاء عهد بكفر حدثاء عهد بكفر جدد في الإسلام نعم يعكفون نعم ينوطون نوتو ما معنى نوتو ذات أنواع يعلقون نعم من قال هذا قبلهم كيف كان qui سا avant ces gens-là بنو اسرائيل مع نعم. موسى أحسنتم طيب ندخل في الباب الجديد باب التاسع باب ما جاء في الذبح لغير الله ما جاء في الذبح لغير الله ce qui est venu au sujet de l'égorgement pour que Allah أولا يعلم من الذبح لغير الله كفر أكبر بدون تفصيل تمام sacrifice pour que Allah c'est du shirk أكبر كفر أكبر وذبح الذبح l'égorgement يعني في الشرح هو آه، إرحاق النفس مع إراقة الدم إرحاق إرحاق النفس والروح وتغير الألم صفة دي مع إراقة الدم مع يراقة الدم أن إراقة معنى إخرج فكولي في عجية لصن مع يراقة الدم على وجه مخصوص على وجه مخصوص c'est-à-dire faire sortir l'âme en faisant jaillir le sang d'une façon particulière وطبعا من شروط هذا ذبح عندنا في الإسلام أن يسمى الله عليه كالله soit nommé ولا تقولوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ne mangez pas de ce dont le nom d'Allah n'a pas été nommé dessus وهذا ذبح لا يقبل إلا من مسلم مسلم حتى لو كان غير بارق c'est شرط كي short جلت soit أنه ça peut être un homme ça peut être une femme et également du kitabi comme vous le savez اليوم وحلت لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم Aujourd'hui, les bonnes choses vont été rendues permises, ainsi que la nourriture des gens du livre. Et la nourriture, dans le verset, c'est zaba'ihuhum. Comme l'a expliqué Ibn Abbas dans le tafsir. C'est leur sacrifice, car à la base, en dehors du sacrifice, tout est halal. Ce qu'eux mangent, on le mange. Les fruits, les légumes, vous voyez, tout ça, c'est pareil. Donc là, c'est le maqsoud min adil aya wa zaba'ihuhum. Donc, après il y a eu un khilaf بالنسبة التسمية هل يقبل ذبح الكتابي مطلقا Même, il y a eu différents khilaf par rapport à ça c'est quoi qui est prioritaire qu'est-ce qui est plutôt on va dire valide dans le dhabh du kitabi est-ce qu'il doit nommer Allah Azza wa Jal dessus comme nous ou alors tout ce qu'il est égorgé c'est valable والصحيح أنه يشترط التسمية qui nomme Allah Azza wa Jal dessus. بلغتهم ما يلزم ان يكون ب بلغه العرب اصلا هم يتكلمون باللغات العرب les juifs ils parlent en عبرانيه euh, l'hébreu et les autres ils parlent en فهمت لكن يعتبر من اسماء الله في لغتهم عندهم اما لو مثلا ذبحوا لي باسم عيسى او باسم غير الله فلا Voilà. Donc il faut que ce soit un kitabi. C'est quoi un kitabi C'est pas forcément toute personne qui se dit je suis nasrani ou yahoudi. C'est celui qui a le tazim bidini. Celui qui a le tazim bidini. D'accord Parce que gens maintenant aujourd'hui, tout le monde est chrétien, tout le monde est juif, tout le monde est musulman. On dit même chez eux. C'est pas toute personne qui vient avec une croix autour du cou, on le considère comme étant nasrani. Il peut avoir des kalem, dit « dina ou tamaman. Ma yuqbal minhum. D'accord C'est pas un nasrani par coutume. C'est un nasrani il a un peu le l'Aqidah de Kitab. Et il se tient à son livre. Comme le musulman avec l'islam, d'accord C'est pareil. C'est pareil. Car des fois, on, des gens ont lancé des ma masalan en France, en disant que tout ce qui provient des restaurants en France, comme ce sont des danses à la base, alors c'est halal. Tu vas au McDo, c'est halal. Tu vas au Quick, c'est halal. Tu vas à Flunch, c'est halal. Tu vas Popotamus, c'est halal. Tu vas Kaza, Kaza, c'est halal. On dit la Mawa Kaza. D'accord Ces gens-là, à la base, euh, même s'ils vendent de la viande, tu sais pas d'où ils l'ont prise la viande. Tu n'as aucune preuve que ce sont des gens du livre qui l'ont égorgé. Et généralement, c'est du commerce, tijara, c'est pas ibada. Donc leur viande, elle est pas halal. D'accord Ils l'abattent pas, ils le tuent avec le kahraba. Adam ma'aruf Donc, les gens doivent arrêter de jouer avec ça, dire ouais, c'est des kitabis je mange. On dit Et même aujourd'hui la France, Adatuhum Nasraniya, c'est ce qu'ils appellent des origines judéo-chrétiennes. Mais en réalité, les gens sont peu du tout attachés euh, au kitab. D'accord La plupart des Français arrivent, vont se dire souvent, souvent athées. Ou alors, Nasraniya kada lakin tariq. Une euh, chrétienté vraiment, voilà quoi. Vraiment, euh, frère de chez frêle. Il accepte tout, le shirk, d'accord Le kufr, mais il dit je suis chrétien on dit là bah, c'est comme ça c'est comme pour les le tu ne maries pas tu ne pas qu'une femme elle dit chrétienne elle a rien à voir avec son livre là c'est pour ça qu'elle dit je suis chrétienne j'ai une croix autour du cou et euh, je m'appelle Marie on c'est bien mais voilà Maria d'accord une il y en a encore des comme ça mais ils sont rares ils sont rares d'accord ils sont rares Donc c'est short, d'accord Déjà qu'il y a du tala'oub avec les viandes des muslimines, d'une part, un hein, chez nous, ils sont pas sincères, ils sont pas véridiques, alors que dire d'aller chez eux Donc celui qui veut manger de la, la, viande des jambes du livre, par exemple, tu vas chez les Yahoud, dans leur, dans leur cachère, ouais, ça c'est... Tu peux acheter. Les Yahoud là-dessus, ils sont, stricts. D'accord Ils sont stricts. Je parle des Yahoudi, Yahoudi. Hein, je parle pas des... Pareil, des, des Tu vas dans leur boutique cachère, tu peux acheter. Là, tu sais que c'est égorgé, alors tu as des à eux. D'accord Sauf qu'ils ont fait en plus, je crois, le rabais il fait, un doigt en plus dessus. Mon ça, ça, euh, un balibi. Un mché, il est égorgé. Au nom d'Allah. Et ça, normalement, c'est comme ça qu'ils font. Même les Nassara, c'est comme ça qu'ils faisaient avant. Maintenant, ils le font plus. Ça coûte trop cher, ça prend trop de temps. À part certains d'entre eux qui sont encore restés accrochés. Donc, c'est pas... <coughs> Euh, ne pas dire la France, à les chrétiens, donc ce qui vient de la France, c'est halal. On dit là, la France n'est plus chrétienne d'ailleurs. D'accord Elle a des origines, mais elle n'est plus chrétienne alors Elle est laïque. Elle est laïque, la France. On peut être laïque et chrétien, c'est deux choses euh, totalement différentes. La laïcité est une chose qui n'a rien à voir avec la religion. Tout mutadayyin la el Toute personne qui est accrochée à un ne peut pas accepter la laïcité. Le yaoudi ne peut pas l'accepter, le non ne peut pas l'accepter, et le musulman non plus. On ne divise pas la- la- les choses de la religion. Tout, c'est la religion qui dirige. Tout. D'accord Tout. طيب نواصل يقول في قول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين dans le sens où Allah a dit dit certes ma salat ainsi que mon nusuk huna معنى ذبح هذا هو الشاهد من ال- ça peut être nusuk ça peut être des rites ou quoi mais là le maqsoud هو الذبح كما سيأتي إن شاء الله محياي ma vie ومماتي et ma, ma vie non محياي mamati ma mort lillahi rabbil alamin appartiennent donc ma vie et ma mort appartiennent à Allah Seigneur des mondes qui n'a pas d'associé et c'est ça qui m'a été ordonné, je suis du nombre, je suis le premier des musulmans. هذه الآية بذاتها confirme ce qu'on vient de dire. Le verset confirme qu'il n'y a pas de laïcité chez nous. ta vie et ta mort appartiennent à Allah Azzawajal. Donc on ne différencie pas ça et ça. Le musulman, il est musulman partout. Au travail, à la maison, au sport, au masjid, partout on est pareil. Sauf qu'il y a des endroits, on peut les faire, d'autres on ne peut pas les faire. Mais où qu'on soit, la est la même, et le halal et le haram sont les mêmes, il n'y a pas de différence. Ce n'est pas un uniforme qu'on met à une certaine heure et on l'enlève à d'autres. Musulman, il est musulman. Et on doit mourir en étant musulman, tu peux mourir n'importe quand. Comme on dit, « Wa la illa wa Donc si tu es au travail, tu dis non, quand je travaille, je suis plus musulman, je suis un ouvrier comme tout le monde. Tu es un ouvrier musulman. Est-ce qu'il est haram en dehors du travail Le sera pendant le travail. Est-ce qu'il est halal en dehors du travail Le sera pendant le travail. C'est neuf, il n'y a, pas de farc. Donc le verset là le montre bien. Ta vie et ta mort appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. يقول في شرح الكلمات صلاتي أي مراد بها الصلوات الخمس والنوافل donc صلاتي ça vaut toutes les salawat tout ce que tu fais هي لله سواء كانت واجبة أو نافلة كلها لله مثلت نافلة في تبغي لله أشركتها واجع ولدنا سيبا واجبة سيبا سين عبادك تفت نعم كسو واجبة ونافلة فعلتها لغي لله أشركتها نسوكي أي ذبحي نقول لكم أنه جيزو نسوكي سيم ساكريفيس محيايا أي ما في ما, أتيه في, حياتي ما أتيه في حياتي تسكي شوية دم ما فيه tout ce que je fais dans ma vie. Donc une fois de plus, roi déjà, également aujourd'hui, je suis libre. Tu n'es pas libre, tu appartiens à Allah subhanahu wa ta'ala. Anta abdullah. Tu es son serviteur. Donc quand on est au service de quelqu'un, on n'est pas libre. Nous ne sommes pas libres. Mamati, ay ma amutu alayhi min al-iman wal amal salih. Et c'est sur quoi je meurs comme œuvre pieuse et comme foi. Lillahi ay khalis liwajhi Allah aw al-murad حياتي وموتي بيد الله فيكون في الآيات توحيد الألوهية والأربوبية donc c'est-à-dire tu es sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala et également zakara anna min ma'ani hada parmi sens, c'est-à-dire en fait que ma vie et ma mort sont entre les mains d'Allah Allah me fait vivre quand il veut et me fera mourir quand il veut donc ça c'est tawhid uluhiyya parce que dans ta vie tu te soumets à Allah et rububiyya que tu mourras quand Allah le voudra tu es sous contrôle parfait وبذلك امرت اي بالاخلاص ولك امرت اول المسلمين لبرومي دي مسلمين ما معنى هذا اي من هذه الامه car des musulmans avant le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais lui, c'est le premier de cette umma. Celle qui est ummat al-istijaba. D'accord Sa umma à lui, le premier des musulmans, ça a été lui. يقول في الشرح الإجمالي يأمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله أن صلواته وذبحه وما يفعله من في الحياة من الأعمال وما يموت عليه من الإيمان والأعمال الصالحة جميع ذلك خالصا لله دون ما سواه وأنه أول من أنقاض واستسلم لطاعة الله عز وجل من هذه الأمة Donc là, Allah, Allah nous informe qu'il a ordonné à son Nabi sallallahu alayhi wa sallam de dire aux mouchriquines donc ça c'est ça qu'il faut dire aux mouchriquins qui adore autre que Allah que des salawat et son sacrifice et tout ce qu'il fait dans la vie comme œuvre pieuse, pieuse la foi tout cela c'est pour Allah azza wa jal et ce sur quoi il mourra comme iman et œuvre pieuse tout cela est sincèrement pour Allah et qu'il est le premier à s'être soumis à cela de cette umma يقول الفوائد أن الصلاة والنسك عبادة صلاة نسك c'est des adorations أن جميع أعمال العبد الصالحة في الحياة إذا أراد بها التقرب إلى Allah انقلبت عبادة que chaque œuvre que le serviteur fera comme œuvre correcte c'est une niya de se rapprocher d'Allah elle sera une ibadah quoi qu'il fasse donc ça montre bien encore plus هذا يرد على العلمانية laïcité quoi que tu fasses ton ibadah d'accord quoi que tu fasses tu mets niya ton ibadah ثالثا an ibrata bil a'mal khawatimha ce que prend en compte les œuvres c'est la fin rabi'an an al ikhlas lillah shart li qabul al amal que la sincérité pour Allah est une condition d'acceptation de l'œuvre et la deuxième c'est الثاني التابع مناسبة الآية للباب حيث دلت الآية ولا أن الذبح لا يصح إلا لله فيكون عباره والصرف العبادة لغير الله شرك فهذه الآية nous كل ذبح n'est valable que si c'est pour Allah et qu'il sera une adoration et le faire pour que lui soit du shirk à savoir que ce dhabh منه ما هو واجب عند بعض العلماء ومنه ما هو مستحب ومنه ما هو جائز لكن الكل لله parmi ce qu'ils ont rendu comme obligatoire la aqiqa certains الصحيح ما هو واجب certains même rendu ذبح quoi qu'il en soit ce zabh il peut être selon le khilaf wajib comme ce qu'on citait mustahab pour ceux qui voient que c'est pas wajib comme ce qu'on cite également et peut être permis comme par exemple un boucher qui vend de la viande tu veux euh, ikram al-zaif tes deux qui viennent tu veux les honorer tu veux leur donner de la viande, par exemple, tu as, un troupeau ou quoi, à ce moment-là, ce que tu vas faire, c'est un acte qui est bobard, mais ta façon de le faire, elle est, limitée à des règles. Donc de là, ça devient une ibadah. Car tu seras obligé de nommer Allah Jal D'accord Tu seras obligé de nommer Allah Et de l'égorger, l'animal, comme il se doit. Selon la sunna. Pas le faire souffrir, d'accord Et éviter de le faire devant les autres animaux, et de bien euh, aiguiser la lame, ou à Ça veut dire, comment tu t'y prends, c'est une ibadah. Mais le osle, c'est un acte qui est permis. D'accord C'est un acte qui est permis. طيب ثم الدليل الثاني وقول الله تعالى فصلي لربك وانحر فصلي لربك وانحر donc accomplis la salle pour ton Seigneur et sacrifie فصلي شرح الكلمات فصلي لربك أدي الصلوات خالصة لوجه الله c'est-à-dire que la salat tu les accomplis pour Allah sincèrement وانحر هذا في من نحر ينحر اذبح باسم ربك متقربا له c'est-à-dire égorge au nom de ton Seigneur pour te rapprocher de lui والنحر يطلق على الذبح والذبح يطلق على النحر la différence entre les deux lorsqu'on les met ensemble c'est que le zabh c'est pour les petits animaux et le nahr c'est pour les animaux يعني de gros gabarits مثل الإبل taureaux, même le faras, les chevaux. Car ce sont des animaux, tu ne pourras pas l'allonger et l'égorger. Tu ne pourras pas. Donc, une autre technique, c'est le nahar, c'est le fait de le percer dans la veine jugulaire, alors qu'il est debout. D'accord هذا هو المعنى الخاص sinon c'est le معنى ذبح يقول الشرح الإجمالي يأمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لأن الجميع بين هاتين العبارتين متضمنتين للتواضع لله والافتقار إليه وحسن الظن به وتقرب إليه وهما أي الصلاة والنحر أعظم العبادات البدنية والمالية Donc Allah عز وجل أعطينا ordonne à son prophète sallallahu alayhi wa sallam bien yajma' j'ai بأن يجمع بين هاتين العبارتين متضمنتين التواضع لله والافتقار إليه وحسن الظن به que que le, son prophète son prophète joint entre ces deux adorations, qui elles-mêmes renferme la modestie et le besoin d'Allah, et la bonne pensée envers Allah, et le reprochement vers lui. Et il s'agit de la salat et du sacrifice. Et quelles sont les plus grandes adorations corporelles et euh, matérielles, financières non. La salat, c'est badani. Wazab, c'est badani et mali. D'accord Le zabh, c'est badani et mali. La salade, c'est que badani. Pas besoin d'argent pour la salade. Afawaid, wujub et taqarrub il Allah bis-salah. L'obligation de se rapprocher d'Allah par la salade. ثانيا وجوب التقرب بالذبيحه الى الله دون ما سواه qui est obligatoire de s'approcher d'Allah par l'égorgement le sacrifice et pas autre que lui مناسبه الايه للباب حيث دلت الآية على أن التقرب بذبح لا يصح إلا لله فيكون عبادة وصرف العبادة لغير الله شرك comme tout à l'heure ce verset indique que le rapprochement d'Allah par le zabh, l'égorgement ne se fait que avec les khalas si tu égorges tu veux égorger et t'approcher d'Allah par cela c'est euh, pour lui que tu le fais, et pas pour que lui. Car comme on a dit, quelqu'un veut égorger pour vendre, de la viande. Son but, c'est pas se proche d'Allah. C'est faire du tijara. D'accord Son but, c'est pas une ibada, en soi. Tijara. Mais pour que cette viande soit halal, il doit le faire d'une certaine façon. Mais son cause, d'aller à la base, quand tu son mouton, il est gorgé, lui, son but, c'est pas faire une c'est le vendre. Mais il ne pourra le vendre, qu'il soit halal, qu'en faisant ce rite de façon même légiférer donc il y a une ibada derrière et ça à la base c'est pas taqarrub ila Allah c'est un asbah il y a bien donc le zabh li ghayri Allah يكون شركا اكبر نعم سنقف هنا وسنخوض باقية الادله بقي اثنان في يوم في الدرس قادم ان شاء الله مفهوم فإلى هنا والحمد لله رب العالمين